ciu deca homo consentas pri conspirai teorioi. La cronviruso viruso bioarmilo, bio armilo, anticorpetai testoi ciel dono comploto, circa dec procentoi de la homoi en Germanio cais credas pri conspirai teorioi. Dudec procentoi modere consentas. Tion montras en de la Universitato de Baselo. Du baselai psicologinoi cune cun collegoi prilumigis en interreta enqueto ciel forte homoi el la german lingua visio cae el germanio consentas pri teorioi concerne la coronviruson cae ciom tiu tendenzo cun relatas cun distortoi de pensado. Ili rapportis pri la resultoi de la studo, en ciu parto prenis 1600 personoi, en faca magazino. La parto prenantoi devis indici sur scalo ciel forte ili consentis pri la concernae quardecnau conspirae teorioi. Al tio appartenis strangai el diroi ciel la cron viruso estas bioarmilo, kiu estis disvolvita de Cinio por detrui la occidenton. Au, anticorpetai testoi estas comploto por collecti nian aon, Au, la vera causo por la generala fermo de la publica vivo cusas en tio realigi amasan controlon lautio average appenau dec procentoi della enquetitoi consentis pri almenau unu el tiui eldiroi. Dudec procentoi consentis malforte, au modere, circau septec procentoi tute ne consentis. Ancau en la penso procesoi de la parto prenantoi montrigis differenzoi la gruppo, quiu tendenze povis pli forte amicigi cun conspira teorio, faris concludoin pli senpense cae sub pli granda necertezzo. In formoin qui refutis ilian opinion, ili malpli attentis. Surprisa estis detala resulto. La esploristinoi nome el trovis che inter la adeptoi de conspirai teorioi estis quelcae ciui ec montris mal distordo distordoi de pensado o la alia gruppo. Tiui resultoi indicas che ne ciu persono ciu consentas pri conspira teorio automate ie malfavora maniero prilaboras informoin ca ciu lautiu decidas en la psicologia esplorado oni gis nun emis credi che conspirai teorioi congruas cun etsoe ciel mal pli granda analisa penso capablo au cun sen pensai concludoi. Che ce quelcae personoi giuste la malo povos esti trafa, tio estas averto contra generaligo pri la adeptaro de conspirai teorioi la la universitato de Baselo ne temas ce la studajo pri representa en tamen la consisto la agio kai sexo esti simila al tio de la generala lojantaro en Svislando kai Germanio